El programa que s'emetrà seguidament ha estat preparat i gravat pels alumnes de l'Escola d'Ugern. Aquesta sèrie de programes estan inclosos dins del projecte d'innovació en i en comunicació audiovisual de la zona escolar rural del Solsonès. Aquest segon any dedicat a la ràdio. Els programes que s'aniran emetent formen part d'una hipotètica programació d'una emissora inventada, 0.9, la nostra. En la programació hem intentat incloure diferents tipus de programes, des de les entrevistes fins als concursos, passant pels informatius, radionovel·les, esports, A, i sense oblidar la publicitat, que és d'allò més curiosa. No cal dir que tant els mestres com els alumnes hem treballat de valent i amb molta il·lusió. Hem après un munt de coses sobre el món de les ones, la programació, els guions radiofònics, les falques, els indicatius, els aparells de ràdio i un munt de coses més. Esperem que passeu una estona entretinguda. Nosaltres ja ho hem fet. Gràcies. Bon dia a tots i a totes. Avui en el nostre programa de Músiques del Món anem a escoltar el grup Sàvia Andina del Perú amb la cançó Balitxa, on podrem escoltar el so dels instruments dels quals avui us en parlarem, la guitarra, el cajón i la zamponya. Escoltem-la. La guitarra és l'instrument més popular al Perú. És de fusta amb sis cordes, caixa sonora i un diapasó. La més usada és l'espanyola modern. Allà on es trobi una guitarra sempre hi ha festa. Aquest instrument és present a totes les peces musicals peruanes. El cajón és un instrument de procedència peruana, que actualment és molt utilitzat al flamenc. És una caixa paral·lepípeda. A la cara posterior té un orifici de 10 o 12 centímetres de diàmetre per l'ampliació del so. Es pot tocar amb la palma de la mà, amb quatre amb la palma ubicada i també punjant amb la llema dels dits. Els primers cajones semblava ser que eren envasos de fusta per a la recollida de la fruita. El cajón es el que porta la base rítmica en el conjunto musical. El señor que toca el cajón es el cajonero. Un de famoso al Perú es Julio Chocolate. La zampuña o flota de pa está formada por dos fileres de calle donde les notes intercalen forman una escala diatónica. Normalmente C, tubs, la más grande, arca, y si, tubs la més petita, anomenada Aira. El seu origen no és clar, es desenvolupa l'altiplà Andi cap al sud de Perú al segle V per grups èntics peruans. Esperem que us hagi agradat i ens despedim de tots vosaltres fins el pròxim dijous. Solsona FM 107.5